Veniți cu toți cuprinși de bucurie, veniți voi frați, veniți și voi surori, din trista vieții noastre pribegie, Sfintei Tereza să-i aducem flori. Frumoasă ești o sfântă prea iubită, cu un de stele te împodobesc, Frumoasă ești, reză fericită, în strălucirea tronului ceresc.